16. nodaļa. Liporam pēram bija taisnība. Kad pazemes balss ar savām žēlabainajām dziesmām pieskandē mežu, ir pienācis rudens bet ja Birks ar Roņu to negribēja atzīt. Vasara bija lēnām nomirusi. No nu, rudens lietus plikšķināja tik neciešams spītīgi, ka pat Roņai bija grūti to pacēst, lai gan citādi viņai lietus patika. Vairākas dienas no vietas viņi tupēja alā un klausījās mūžīgo plakšķināšanu ārpus sev uz akmens. Šādā laikā nevarēja uzturēt pat uguni, un viņiem sala tik stipri, ka beidzot nācās skriet mežā, lai sasildītos, No skriešanas viņiem kļuva mazliet siltāk un arī daudz slapjāk. Mājās – alā. Viņi atkal izgriezis lapjās drēbes un ietinušies zvērādās sēdēja un raudzījās debesīs, vai neparādīsies kāds neliels gaišumiņš. Bet viss, kas pa alas ieju bija redzams, bija viena lietus siena. Mums ir lietaina vasara, Birks ierunājās, bet gan jau būs labāk un beidzot pārstāja līt. Tad es sacēlās tāds viesuls, ka nodārdēja viss smešs. Tas priedes un eglis izrāva ar visām saknēm un bērziem norāva lapas. Zudis bija zeltainais mirdzums, upes kraujā tagad vīdēja, kaili koki, kuri žēl locījās niknajā vējā, kas centās tos izraut no zemes. Mums ir vējaina vasara, Viks ieteicās, bet gan jau būs labāk. Tomēr labāk nekļuva. Kļuva sliktāk. Uznāca augstums, un katru dienu kļuva augstāks. Nu vairs nebija iespējams atvērīt domas par ziemu, vismaz roņa to nespēja. Pa naktīm viņi redzēja mūrgus. Kādu nakti roņa redzēja birku, apsnigušu guļam sniegā, baltu seju un sārmu matos. Roņa iekliedzās un pamodās. Bija rīts un birks rosījās pie uguns. Viņa aizskrēja turien un jutās atvieglot, ieraudzījis, ka birkam ir tie paši sarkanie mati, bez sarmas. Bet meži viņa pus upes pirmo reizi bija nosarmojuši. Mums ir salnaina vasara, Birks zobojās. Roņa seigus vērās Birkā. Kā viņš spēja būt tik mierīgs, kā viņš varēja runāt tik viegliprātīgi, vai viņš nekā nesaprata? vai nemaz neraizējās par savu nabaga dzīvību. Matis mežā nedrīkst baidīties, to viņa zināja, bet nu viņa sāka baidīties. Tas bija nejaukas bailes par to, kas ar viņiem notiks ziemai atnākot. Māšela nav priecīga, Birks sacīja. Būs laikam pienācis laiks viņai taisīties prom no šejienes un iecildīties pie kādas citas uguns. Tad Roņa iegāja atpakaļ alā un atkal apgūlās. Pie kāds cits uguns. Viņai taču nebija citur, kur iet. Viņš domāja pavardu. Mājās vēlvja zālē. Un pietiekami jau Roņa ilgojās pēc šīs ugunšajā, nešķīstajā ledus augstumā. Vai kā viņa ilgājās kaut reizi mūžu atkal sasildīties. Bet uz Matisa pili viņa nevarēja iet, ja jau reiz nebija Matisa bērns. Uguns mājās viņa nekad vairs nesasildīs, to viņa zināja. Tā nu tas reiz bija. Lai notiek, kas notiktams. Koledzēja gremsties, ka tik un tā vairs nebija izējis. Roņi ieraudzīja, ka spainis ir tukšs. Tad viņai būs jāiet uz avotu pēc ūdens. Es nākušu, ko līdz būšu iekūrs uguni. Birks sauc viņai nopakaļ. Stiept ūdeni uz mājām bija smagi, to vajadzēja darīt diviem. Roņa kāpa pa šauro taciņu gar kalnas sienu. Tur vajadzēja būt uzmanīgam un piesargāties, lai uz galvas nenoripotu lejā. Pēc tam viņa ātri noskrēja mazo gabaliņu pa mēžu, pa bērzu negļu mežu līdz norai, kur atradās avots. Bet vēl lāgā netikus līdz tam, Roņa spēja apstājās. Pie avota uz akmens kāds sēdēja. Tur sēdēja Matis, viņš un neviens cits. Viņa uzreiz pazina melno cirtaino galvu un sirds krūtīs ietrīsējās. Un tagad Roņa sāka raudāt. Stāvēja starp bērziem un klusi raudāja. Tad viņa ieraudzīja, ka arī Matis raud. Jā, uz mata kā toreiz viņas sapnī, tas vientuļš sēdēja mežā skuma un raudāja. Vēl Matis nebija pamanījis Roņu, bet tad pacēla acis un viņu ieraudzīju. Tad Matis pacēla roku virs acīm slēpdams asars. Tik izmiss un bezpalīdzīgs viņš bija, ka Roņa nespēja to izturēt. Iekliekdamās viņu metās Matis apkampienos. Mans bērns, Matis šķukstēja. Mans bērns. Pēc tam viņš skaļā balsī sauca. Mans bērns ir atkal pie manis! Roņi raudāja viņu bārdā un šņukstēdam jautāja. Vai nu es esmu tavs bērns, Matis? Vai es patiešām atkal esmu tavs bērns? Un Matis raudādams atbildēja. Jā. Kā jau valēš tu esi bijusi Roņa, meitiņa. Mans bērns, pēc kura esmu raudājis dienām un naktīm, mans dievs, kādas mokas esmu cietis. Matis turēja roņu gabaliņu nostāk, lai varētu saskatīt viņas seju un pazemīgi jautāja. Bet tā ir tiesa, ko Lūvise saka. Kad tu nāks mājās, ja vien es tevi lūkšu. Raņa klusēja, un šai mirklī viņa ieraudzīja birku. Starp bērziem viņš stāvēja bālu seju un skumīgām acīm. Tik nelaimīgs viņš nedrīkstēja būt. Birk, manu brāli, par ko tu domā, ja tu izskaties tik bēdīgs? Bet tā ir tiesa, Roņa, tu tagad nāks man līdz uz mājām? Matis vēlreiz jautāja. Roņa klusēdam lūkojās uz Birku. Birk, manu brāli, vai tu atceries glūpa gāzu? Nāc, Roņa, iesim nu! Matis smudināja. Un tur stāvēdams Birks zināja, ka nu ir pienācis laiks. Laiks teikt ar dievs, un dot roņu atpakaļ Matisam ar pateicību par aizdošanu. Tā tam jānotiek. Viņš taču pats to bija vēlējies. Un sen to bija zinājis. Kāpēc tas darīja tik lielas sāpes? Roņa, tu nesaproti, cik tas ir smagi, bet dari to ātri, ej nu. Lai gan es vēl neesmu lūdzis tev to darīt. Matis atcerējās. Tagad es to daru. Es tevi no sirds lūdzu, Roņa. Nāc atkal pie manis uz mājām. Nekad mūžā man vēl nav bijis tik grūti, Roņa domāja. Nu viņai būs jāpasaka. Tas satrieks Matis, to viņa saprat, bet tas ir jāpasaka, ka Ronja grib palikt pie birka, ka nevar atstāt viņu vienu nosalstam mežā ziemā. Birk, manu brāli, Neviens mūs nemūžam nešķirs, vai tu, tu to nezini? Tikai tagad Matis ieraudzīja birku un smagi nopūtās, bet tad uzsauca. Panāc šurp, Birk, Borkas dēla. Es gribu tev ko sacīt. Birks negribīgi tuvojās un nevairāk kā nepieciešams. Spītīgi paskatījies uz Matis, viņš jautāja, ko tu gribi? Taisnību sakot tevi iekaustīt, Matis atbildēja, bet es to nedarīšu. Toties es tevi ļoti lūdzu. Nāc tagad man līdz uz mājām, uz Matisa pili. Ne jau tāpēc, ka tu man patiktu, dieva dēļ to neiedomājies, bet manai meitai tu patīc, tā esmu sapratis un, kas zina, varbūt es arī ar laiku pieradīšu. Beidzamā laikā esmu šo to pārdomājis. Tad, kad Roņi aptvēra, ko Matis tika pasacījis, viņai krūtīs kaut kas iedziedājās. Roņa juta, kad kaut kas atraisās. Tas nejaukais ledus gabals, ko viņa pēdējā laikā bija nēsājis sevī, tas izkus kā pavasar strautiņā. Kā tēls varēja to panākt ar dažiem vārdiem? Kā piepeši varēja notikt tas brīnumainais, ka Roņai vairs nevajadzēja izvēlēties starp Birku un Matisu? tos abus, kurus viņa mīlēja, nu viņai nevajadzēja nevienu no viņiem zaudēt. Bija noticis brīnums. Tieši šeit un tieši šai mirklī. Pilna prieka, mīlestības un pateicības roņi paskatījās uz Matisu. Un uz Birku. Un tad viņa pamanīja, ka viņš it nemaz nav priecīgs. Birks izskatījās samuls un aizdomīgs, un roņai sametās baila tik ietiepīgu un stūrgalvīgu dabu kā viņam, padomā, ja nu Birks negrib saprast savu labumu, ja nu viņš negrib nākt līdzi. Matis, Roņi ieteicās, man jāparunā ar Birku divatā. Kāpēc tā? Matis jautāja. Nu ja, es tikmēr iešu un apskatīšu savu veco lāčalu, bet runā ātri, jo mums laiks iet mājās. Mums laiks iet mājās. Birks necīgi noteica, kad Matis bija aizgājis. Uz kādām mājām? Vai viņš domā, ka es būšu viņa paramais zēns pie Matis laupītājiem nemūžam? Paramais zēns? Cik tu esi dumšs? Roņi sacīja un bija dusmīga. Vai tu labāk gribi nosākt lāčalā? Brīdi klusējis Birks sacīja. Jā, domāju gan. Tad Roņu pārņēma izmisums. Dzīvība ir tāda manta, kuru vajag glabāt, vai tu to nesaproti. Un ja tu paliksi pa ziemu lāčulā, tad izpostīsi savu mūžu un manu. Kāpēc tu tā saki? Birgs brīnījās. Kā es varu izpostīt tavu mūžu? Tad roņa izmisus un noskaitusies iekliedzās. Tāpēc, ka tad es palikšu pie tevis, tu, aitas galva! Vai tu to gribi vai nē? Viņš stāvēja klusi un ilgi skatījās Roņjā, tad teica. Tu zini, ko tu runā, Roņja? Zinu gan, Roņja atkliedz. To, ka nekas nevar mūs šķirt, un arī tu to zini, aitas galva tāds. Tad Birks pasmaidīja savu visjaukāko smaidu, un viņš izskatījās skaists, kad smaidīja. Tavu dzīves negribu izpostīt, Maršal, To es vismazāk vēlos darīt. Es sekošu tev, kur vien tu iesi, pat tad, ja man būs jādzīvo pie Matis laupītājiem līdz dabūju galu. Viņi bija nodzēsuši uguni un visu sakravājuši. Nu, viņi atstāja lāčālu, un tas bija grūti. Bet Roņa pačukstēja birkam klusi, tā lai Matis nedzird un nesāka nevajadzīgi baiļoties. Nākamo pavasari mēs atkal pārvāksimies uz šejienu. Jā, jo tad mēs joprojām būsim dzīvi, Birks sacīja, un tā vien likās, ka viņam ir prieks par to. Arī Matis bija priecīgs. Viņš gāja pa priekšu cauri mežam un dziedāja tik skaļi, ka visi savvaļas zirgi viņa ceļā izbiedāt aizskriest ar kokiem. Visi, izņemot rakaru un trakuli, Tie rāmi stāvēja un gaidīja, domādami, ka nu atkal būs skriešanās. Šodien ne, Roņa mierināja noglaudītam savu zirgu, bet varbūt jau rīt. Varbūt vēl daudz dienu, ja nebūs pārāk liels sniegs. Un Birks papliķēja trakuli. Jā, mēs vēl atgriezīsimies. Turieties tik pie dzīvības. Viņa ieraudzīja, ka zirgiem jau ir izaugusi biezāka spalva, Tie drīz būs pavisam pinkaini, lai aizsargātos pret augstumu. Arī rakars un trakulis izdzīvos līdz pavasarim. Bet Matis bija aizgājis tālu uz priekšu mežā un ziedāja, un nu viņiem vajadzēja pasteikties to noķert. Un kad viņi bija ilgi gājuši, viņi tuvojās vilku žokļiem. Tur Birks apstājās. Matis, viņš sacīja, Es vispirms gribu aiziet uz mājām, uz Borkas cietoksni un apskatīties, kā dzīvo Undis ar Borku. Bet es tev esmu dikti pateicīgs, ka varu nākt pie tevis un satikt roņu vienmēr tieši tad, kad gribu. Jā, jā, Matis novilka. Viegli jau man nebūs, bet nāc vien. Tad viņš iesmējās. Nezināt, nu, ko saka plikpaurs pērs? Tas teļa pakausis domā, ka Foks un kareivi beidzot uzvarēs, ja mēs nepiesargāšoties. Un tāpēc būtu gudrāk, ja Matis laupītāji un Borkas laupītāji mestos uz vienu roku. Ija! Lānprātīgu domu viņam netrūkstam vecajam nelgam. Viņš līdzietīgi paskatījās uz birku. Žēl, ka tavs tēvs ir tāds mēslu vabola. Citādi par to varbūt varētu padomāt. Tu pats esi labs mēslu vabola. Birks draudzīgi sacīja un Matis atzinīgi pasmaidīja. Birks sniedz roņai roku. Šeit, leipus vilku žokļiem, viņa mēdz atvadīties. Mēs vēl redzēsimies, laupītāja meita. Visas dienas. Tu to zini, Māršal. Roņa pamāja ar galvu. Visas dienas Birk, Borkas dēls. Kad Matis ar Roņu ienāca vēlju zālē, laupītāji spēja apklus. Neviens neuzdrošinājās gavilēt, tas bija tik sen, kad viņu vadons bija atļāvis Matis pilī jebkādu gavilēšanu. Vienīgi plikpaurs pērs, aiz prieka iztaisīja savam vecumam nedabīgi augstu lēcienu, palaidams vieglu purkšķi, bet to viņš uzņēma mierīgi. Kaut kādam salūtam tak jābūt, kad ļaudis pārodas mājās, sacīja plikpaurs pērs, un par to Matis tik stipri un ilgi smējās, ka laupītējiem aiz laimes asars saskrēja acīs. Tie bija pirmie smiekli, kurus viņi dzirdēja kopš tā nelaimīgā rīta pie Ellas rīklas, un laupītājs tiedzās piebalsot. Viņi smējās locīdamies, visi smējās, arī Roņa. Bet tad no aitu kūts iznāca lūvis un iestājās klusums. Nevar taču smieties, kad redz, kā māte saņem savu pazudušo, tikko mājās pārnākušo bērnu. Un arī par to laupītājiem savā vientiesībā saskrēja asars acīs. Lūvis, vai tu nevarētu man sataisīt lielu ūdens baļu? – Roņa jautāja. Lūvis pamāja ar galvu. Jā, es jau sildu ūdeni. Tā jau es domāju. Roņa sacīja. Tu esi māte, kas domā par visu. Un netīrāku bērnu tu vēl nekad nebūsi redzējusi. Nē, nebūšu viss. Roņa gulēja savā gultā pēdusi, nomazgāt un sasildījusies. Viņa bija ēdus lūvises maizi un izdzērusi stopu pienu, un pēc tam lūvis bija berzus viņa lielajā veļas baļļā, līdz āda spīdēja. Un nu, viņa gulēja savā vecajā gultā, un caur aizskariem skatījās, kā pavardā lēnām kurs uguns. Viss bija tā kā aizvien. Lūvis bija nodziedājis viņai un Matisam vilka dziesmu. Bija laiks gulēt. Roņa bija samiegusies, bet domas vēl aizvien klaiņoja apkārt. Lačelā. Tur tagad ir diezgan augsts, Roņa domāja. Un es te guļu, un man ir silti līdz pat kāju pirkstiem. Vai nav savādi, ka tu vari būt laimīgs par tādiem sīkumiem? Pēc tam viņa iedomājās par birku un prātoja, kā viņam klājas savā borkas cietoksnī. Kaut no nu arī viņš būtu sasildījies līdz pat kāju pirkstiem. Roņa domāja un aizvēra acis. To es viņam rīt pajautāšu. Pils zāles līga klusumā, bet no Matisa puses atskanēja nobažījies sauciens. Roņa! Kas ir? Viņa pusmiegā murmināja. Es tikai gribēju dzirdēt, vai tu patiešām tur esi. Matis atteica. Zināms, ka es te esmu. Roņa novilka un tad viņa aizmiga.